Un tagad mēs sagatavosimies Dieva vārdam. Un šodien mums sludinās Mārtiņš, un viņš mums sludinās šodien pirmo reizi, tāpēc atbalstīsim viņu. Jā, bet arī atcerēsimies, ka, nav viņa, ka tie nav viņa vārdi, bet ka viņš sludinās no Bībeles. Tātad Dievs sludinās caur viņu. Ieklausīsimies, pieņemsim un arī pēc tam dzīvosim tā, kā Dievs mums māca. Mārtiņ, lūdzu! redzēt visu šodien. Nāksim pie Dieva lūkšanām. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies šodien, kad varam nākt kopā un atvērt Tavu vārdu. Mums mēs pateicamies Tev par Tavu vislielāko dāvanu mums. Mums Tev Tu esi mums dāvājis savu dēlu. Mums viņš ir visvarenais Dievs un mūžības Tēvs un padomu devējs. Mums lūdzu, ka tu mums dod šodien padomu, ka tu atvērtu mūsu ausis dzirdēt, mūsu acis redzēt. Mums lūdzu, ka tu būtu mans spēks, manā spēkā. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus. Amen. Ātri aptājas, cik no jums patīk dāvans? <laughs> Cik no jums nepatīk dāvans? Cik no jums nepatīk šādas aptaujas? <laughs> Labi, ja jums ir bībeles, vēlos, ka mēs visi kopā varētu atrast iesaistīšanās grāmatu. Un šodien es vēlos runāt par vislielāko dāvanu - iesaistīšanās deviņu. Interesanti, ka šodien es dodos pie tās pašas raksturvietas, no kurienes pagājušajā mums Andris sludināja. Iesaistīšanās devītā nodaļa. Mazliet par iesaistīšanās grāmatu, kā jau pagājušajā mums Andris teica, tad pravietis Iesai dzīvoja 700 gadus pirms Kristus dzimšanas. 700 gadus pirms Jēzus staigāja pa šo zemi. Un viņš bija sūtīts, lai sludinātu Izraēla tautai atgriezties no grēkiem. Izraēla tauta bija īpaša tauta ar to, ka Dievs pats bija īpašā veidā viņu izredzējis no visām pasaules tautām. Un Dievs teica Abrahamam 1. mūzes 12. nodaļā, izei no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama, uz zemi, kur es tev rādīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolādē, un tevī būs svētītas visas zemes cilts. Mums teiks, ka Ābrahāma tēvs Tēra kalpoja citiem dieviem, Un Dievs teica Abrahamam, es vēlos, ka tu atstāji sava tēva Dievs, ka tu atstāji sava tēva namu un nāc un seko man. Sapcīt, tas ir tas pats, ko Dievs saka katram no mums šodien. Lai mēs atstājam savu pasauli un dodamies sekot Kristum. Un Abrahamam bija dēls, Īzāks, un vienu dienu Dievs teica Abrahamam, es vēlos, ka tu ņem savu dēlu, savu vienpiedzimšo dēlu Īzāku un dodies kalnā un upurē viņu par dedzināmo upuri man. Un Ābrahāms paklausīja Dievam. Viņš ņēma savu dēlu un viņš devās kalnā. Viņš bija gatavs upurēt savu dēlu, un kad Dievs redzēja, ka viņš bija paklauslīgs līdz galam, viņš apturēja Ābrahāma roku. Un Dievs teica, es pats sev sagādāšu upurējumu jēru. Un Dievs parādīja, ka caur to nāks pasaulē Dieva dēls, Dieva vienpiedzimšais dēls, Un tad Dievs neaturēs savu roku un upurēs savu vienpiedzimšo dēlu par mums visiem. Un īzākam atkal bija dēls Jākaps, kurš vēlāk tika pārsaukts par Izrēlu. Un Izrēla tauta bija ļoti unikāla ar to, ka viņiem nebija ķēniņi, ka Dievs pats bija viņa ķēniņš. Bet Izrēla tauta nestaigāja paklausībā ar Dievu. Ļoti bieži Izrēla tauta sacēlās par Dievu un kurnēja par Dievu. Un tad Dievs sūta sodīja Izraēlu tautu, sūtot kādu citu svešu tautu pret viņiem, un tad Izraēls sauc pēc palīdzības. Izraēls teica, mēs nožēlojam savus grēkus, piedod mums, esi žēlīgs par mums, un Dievs pacēla kādu soļu, un viņš izglāba izglāb Izraēlu tautu. Taču jau pavisam drīz viņi atkal krita grēkā, un tā vairākas reizes, un beigās Izraels teica Samuēlam, dod mums ķēniņu, mēs gribam būt kā visas citas tautas, un viņi bija noraidījuši Dievu kā savu ķēniņu, jo viņi nebija kā visas citas tautas. Un lielākā daļa arī no šiem ķēniņiem nestaigāja ar Dievu. Arī viņi nestaigāja paklausībā ar Dievu. Un tad Dievs pacēla kādu pravietu, kur uzdevums bija iet un sludināt, lai viņi atgriežas no grēkiem. Un Iesai bija viens no šiem praviešiem. Iesai ļoti unikāls to, ka viņš ļoti daudz raksta par Kristus atnākšanu gan par pirmo, gan par otro Kristus atnākšanu. Iesaist grāmata ir pilna ar šādiem pravietojumiem. Iesaist septītajā nodaļā mēs lasām, ka tas kungs pats jums dos zīmi. Redzi, jaunava kļūs grūti un dzemdēs dēlu. Uņa tom dos vārdu Imants. Iesaist 9. nodaļā mums ir teikts, ka mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Iesaist 11. nodaļā mēs lasām, ka zars raisīsies no izsēja celma un atvesa no viņa saknēm, nesīs augļus. Pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Bijība tā kunga priekšā būs viņa, viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird. Bet viņš tiesās nabagus pēc taisnības, un cietējiem ir zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības. Ja esaist 35. nodaļā mēs lasām par tiem brīnumiem, ko viņš darīs, tad aklo acis atvērsies, un kurlo augu sadarīsies, tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēli gabalēs. Iespējams, ka tiesa vis, vispazīstamākā raksturvieta ir Iesaijas 53. nodaļā, kur mēs lasām par Kristus ciešanām. Mēs lasām, ka viņš nesa mūsu sērgas un mūsu ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrājis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Un iesaistīts grāmata ir pilna ar šādiem pravietojumiem par Kristu. Daudz Bībeles teologi par to sauc par piekto evaņģēlīju, ja par iesaistīts evaņģēlīju, jo tur ir tik daudz aprakstīts par Kristu. Starp citu, vai jūs zināt, kurš ir pats pirmais pravietojums par Kristu? Pats pirmais pra pravietojums par Kristu tika dots 4000 gadus pirms Kristus dzimšanas. 4000 gadus, tas ir 6000 gadu atpakaļ no mūsdienām, 1. mūzes 3. nodaļā, kad Ādams un Ieva bija krituši grēkā, un Dievs teica, vēlnam es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdīt. Un šodien es vēlos pastīties uz Dievu vislielāko dāvanu mums, iesaist 9. nodaļā, no 1. līdz 6. pantam. Izlasīsim kopā. Iesaist 9. no 1. līdz 6. pantam. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Tu vairosi tautu, tu tai dosi lielu prieku. Tā priecāsies tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas laupījumu dalot, jo viņa, jo viņu nastas jūg un viņu iejūgu, un viņu dzinēja rīksti tu esi salauzis kā midjāna laikā. Un bruņojams tiem, kas taisās uz karu, un drēbes kas asinīm aptraipīts, būs tikai laupījums ugunī, uguns tās aprīs. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga cebauta dedzīgums. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Mēs domājam, ja Dievs nāktu šo zemi, tad viņš nāktu no mākoņiem un ar bazūni rokā, un viņš spīdētu visā savā godībā. Taču viņš nāca kā bērns. Viņš piedzima tāpat kā katrs no mums, izņemot to, ka viņam nebija tēvs šeit uz zemes. Jēzus nespīdēja tumsā, viņam nebija rīņas virs galvas. Jānis Kristītājs pat teica, es viņu nemaz nebūtu pazinis. Kā vien tas, kurš man sūtīja kristīt, teica uz to, uz kur tu redzi svēto garu nonākam. Tas ir tas, kurš kristīs svētajā garā. Arī Iesaijas 53. nodaļā mums ir teikts, ka viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvas un kā saknes atzirojums izkautušā zemē. Viņam nebija nekāda skaistuma, nedz, nedz arī nekādas izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs, to, mēs to ar lapa tik uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Arī, kad cilvēki nāca arestēt Jēzu, Mēs atceramies ar lāpām un ieročiem rokās. Jēzus viņiem prasīja, ko jūs meklējat? Un viņi teica, nāciet Jēzu. Arī tad viņi neatpazina Jēzu. Viņi neteica, tas ir tas, kurš spīd tumsā. Viņi neatpazina viņu, jo viņš izstījās tieši tāpat kā vispārējie. Ir interesanti, ka mūsdienās visur bildēs ir Jēzus uzzīmēts ar gariem, blondiem matiem un zilām acīm. Ne? Bet viņš izstījās tieši tāpat kā mēs visi. Viņam bija jā, jānāk uz šo pasauli kā cilvēkam, lai viņš varētu samaksāt par mūsu grēkiem. Jo tikai kā cilvēks viņš varēja nomirt pie krusta. Viņš pieņēma lēmumu iztukšot sevi un pazemoties. Filipiešiem 2. nodaļā, 5. pantā mēs lasām, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tikai kā cilvēks Jēzus varēja nākt uz šo zemi un nomirt par mūsu grēkiem. Un tikai kā cilvēks viņš varēja nākt uz šo zemi un iziet cauri visām tām pašām grūtībām, visiem tiem pašiem kārdinājumiem, kuriem mēs ejam cauri. Un Jēzus zina, ka mēs ejam cauri ikdienā, jo viņš ir gājis tam visam cauri. Jēzus teica, es jūs nekad neatstāšu un nekad nepametīšu. Kristiešu dzīve nav viegla, taču labā ziņa ir tā, ka šis ceļš mums nav jāiet vieniem, jo mums ir Jēzus, kurš, vien, kurš ir vienmēr spēcīgs palīgs bēdu laikā. Ebrejiem 4. nodaļā no 14. pānta mēs lasām, ka tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis cauri debesīm, Jēzus Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespēs, nespētu līdzi jūs mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdinās visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību palīdzību īstā laikā. Tālūk ir vislielākā dāvana, kad Jēzus, kad Dievs dāvājas ir pats sevi mums, kurš mums var palīdzēt, kad mēs ejam cauri kārdinājumiem un grūtībām. Kā cilvēks teica, ja mūsu vislielākā vajadzība būtu bijusi pēc informācijas, Dievs mums būtu sūtījis skolotāju. Ja mūsu vislielākā vajadzība būtu pēc tehnoloģijas, tad Dievs mums būtu sūtījis zinātnieku. Ja mūsu lielākā vajadzība būtu bijusi nauda, Dievs mums būtu sodījis ekonomistu. Taču mūsu vislielākā vajadzība bija piedošana. Tāpēc Dievs atsūtīja mūsu glābēju. Lai piepildītu mūsu vislielāko vajadzību, Dievs ir sūtījis mums un dāvājis mums vislielāko dāvanu - savu pašu dēlu. Mēs pateicamies kopā ar Pāvilu. Paldies Dievam par viņu neizsakāmo dāvanu. Un ja šis bērns ir piedzimis mums, tad mēs esam piedzimuši šim bērnam. Ja šis bērns ir piedzimis tev, tad tu esi piedzimis šim bērnam. Jāņa 3. nodaļā mums ir stāsts par Nikodēmu, kurš nāca pie Jēzus un viņš teica Jēzum 2. pantā: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar darīt tādas zīmes, kā tu dari, ja, ja Dievs nav ar to. Un Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēja tam Dieva valstības. Un Nikodējums viņam saka, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus šeit lieto pavisam vienkāršu ilustrāciju par piedzimšanu. Jēzus saka, ja tu nepiedzims no augšienes, neredzēja tev Dieva valstību. Ko Jēzus šeit saka? Nikodējums bija farizējs. Jēzus viņu sauc par Izraēlu mācītāju. Visa farizēja dzīve centrējās ar bauslības turēšanu. Farizējiem bija 300 likumi par to, ko viņi varēja vai nevarēja darīt sabatā. Visu viņa taisnība nāca no bauslības turēšanas. Un Jēzus šeit saka, ja tu nepiedzims no augšienes, neredzēt tev Dieva valstības. Un Nikodējums saprata pareizi, ka tas nav iespējams. Nikodējums saka, vai tad vecs cilvēks var piedzimt no jauna? Tas ir neiespējami. Un cilvēkam tas ir neiespējami. Un Jēzus parādīja viņam, ka glābšana ir Dieva darbs, nevis cilvēka darbs. Jautājums, cik daudz pūles tu pieliki, kad piedzimi pirmo reizi? Necik. Cik daudz pūles tu pieliki, kad piedzimi otro reizi? ne cik. Tas ir Dieva darbs un ne mūsējais. Glābšana ir no Dieva. To nevar nopelnīt ar darbiem, to nevar nopelnīt ar paštaisnību. Tas ir pilnīgs, simtprocentīgs Dieva darbs. No tā laika, kad Dievs mums ir dāvājis ticību, līdz tam laikam, viņš, kad Viņš novedz mūsu ticību līdz galam. Un ja mēs esam piedzimuši no augšienes, tad mūsu dzīves būs izmainītas. Dievs ir paņēmis mūsu akmens sirdi un iedevis mūsu miesas sirdi. Viņš ir uzrakstījis pauslību uz mūsu sirds plāksnēm. Un ja tu, ja tu esi piedzimis no augšienes, tev ne tikai ir jaunas attiecības ar Dievu, tev arī ir jaunas attiecības ar grēku. Ja tev nav jaunas attiecības ar grēku, tev nav jaunas attiecības ar Dievu. Kā kristietis, patiesa kristietis, viņš bēg no grēka. Viņš izvairās no grēka. Viņš stājas pretī grēkam. Viņš saka nē grēkam. Paties kristietis ienīst grēku savā dzīvē. Un vai cilvēki to saredz mūsu dzīvēs? Vai cilvēki var pastīties uz mani teikt, ka es esmu savādāks, ka tas nav tas pats Mārtiņš, kurš piecas vai desmit gadus atpakaļ? Pāvils raksta 2. korintiešiem 5.17, ka tas, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums kas ir pagājis, kas ir bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Tas nevar būt, ka mēs esam piedzimuši no augšienes un mūsu dzīvēs nav augļa. Jo labs koks nevar nest slikts augļus. Ja šodien būtu mazliet nokavējies uz dievkalpojumu, un Mārtiņš man prasītu šodien, kāpēc es nokavēju, un es teiktu Mārtiņam, zini, tu neticēsi Mārtiņ, bet um, nākot uz draudzi, es gāju pāri Rīgas šosejai, un man notriec fūra. Man pārbrauc fūra pāri, un tāpēc mazliet nokavēju. Tu varētu teikt, pa ko tu runā? Tev notriec fūra, un tev nekas nenotika. Tas ir absurds. Un tāpat ir, ja mēs sakām, ka mēs esam piedzimuši no Dieva, un mūsu dzīves nav izmainītas. Es nevaru teikt, ka es esmu Dieva bērns, un manā dzīvē nav augļu. Ja šis, ja šis bērns ir piedzimis tev, tad tu esi piedzimis šim bērnam. Otrais punkts. Otrkārt, ja šis bērns ir piedzimis tev, tad tu esi bērns. Ja kā cilvēki mēs augam no bērnības uz augšu, mēs no bērn, bērnības kļūstam pieauguši, tad Dieva valstībā mums ir jākļūst kā maziem bērniem. Ja es teicu Matei 18. nodaļā, 3. pantā, patiesi es jums saku, Ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Jēzus šeit nolika mācekļiem bērnu priekšā. Viņš teica, ja jūs nekļūsiet kā šis mazais bērns, jums neredzēt deb debesu valstību kā savs auss. Ir, in, ir tik interesanti pavērot mazus bērnus. Man pašam nav bērni, bet esmu redzējis bērnus. Un ir tik interesanti pavērot viņu, maz, viņu bērnu ticību. Viņiem ir pilnīga paļāvība uz saviem vecākiem. Bērni nedomā par to, kā mēs nomaksāsim rēķinus, vai kā mēs samaksāsim nodokļus, vai arī viņi nedomā par to, ka tagad būtu jā, jāmeklē darbs un jāsāk pelnīt naudu. Viņiem ir pilnīga paļāvība uz saviem vecākiem, uz ka mamma un teica par to parūpēsies. Un tas ir tas, ko Dievs vēlas no mums - šī mazā bērna ticība. Vai tev ir šī ticība? Vai tu tici, ka, ka šis ir simtprocentīgs Dieva vārds? Tikai tāpēc, ka Dievs to tā saka. No pirmās mūzes līdz atklāsmes grāmatai, vai tu tici, ka šis ir simtprocentīgs Dieva iedvesmas vārds? Tikai tāpēc, ka Dievs tā teica. Vai arī tu esi sācis apšaubīt, ka varbūt es ticu evolūcijai, varbūt, varbūt tas ir daļēji tikai Dieva vārds. Vai tu pieņem to kā bērns? Visu kristiešu dzīvi mēs varam nosaukt kā uzticēšanos Dievam, pilnīgu paļāvību uz to, ka mūsu debes Tēvs par mums parūpēsies. Mateja 6. nodaļā, no 25. panta, mēs lasām, tāpēc es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties, vai dzīvība nav labāka nekā barība un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēji, ne tie pļauj, ne tie krājas šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savā mūžam pielikt kaut vienu olektu? Un kāpēc jūs zūdieties apģērba dēļ? Mācieties no puķiem laukām kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpj. Tomēr es jums saku, Sālamans visā savā godībā nav bijis tā apģērbs kā viena no tām. Ja tad Dievs sāla laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnītā ģērba, vai tad nedaudz vairāk jūs, jūs masticīgiem? Tāpēc es jums, tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko, dze, ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies jo pēc tā visa pagāri dzenas. Jo jūsu debes tēvs zina, ka jums viss tā vajag. Bet zenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums viss šīs lietas taps piemestas. Dievs ir labs tēvs saviem bērniem. Dievs mīl savus bērnus. Ja Dievs nav savu paša dēlu saucējis un atdevis viņu par mums visiem, Kā viņš līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Arī Mateja 7. nodaļā Jēzus saka, vai ir cilvēks jūsu starpā, kas, ja viņa bērns viņam prasītu pēc maizes, vai viņš iedot viņam akmeni, vai arī, ja viņš prasītu pēc zivs, vai viņš iedot viņam čūsku? Un ja mēs ļauni būdam, Jēzus saka, varam dot bērniem labas lietas, tad cik daudz mūsu debes tēvs dos labas lietas tiem, kur viņam lūdz. Vai mums ir par ko uztraukties kā Dieva bērniem? Ja es saku, skatieties uz maziem bērniem, mācieties no bērniem. Kāpēc Dievs ir devis bērns vai ne, lai mēs mācīties no viņiem? Tā vienkāršā bērna ticība un paļāvība. Un Dievs mūs aicina būt kā maziem bērniem. Taču ir atšķirības starp esot kā maziem bērniem un esot bērnišķīgiem. Dievs mūs nav aicinājis būt bērnišķīgiem. Pāvils raksts 1. korintiešiem 14.20. Brāļi, netopiet bērnu saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā to par pieauguši. Kā dieva bērniem mums vajadzētu būt rūpīgiem dievu vārdu studentiem. Katrs no me, mums, mēs esam savā ziņā teologi. Katrs mēs esam aicināti studēt dievu vārdu. Un es gribu teikt, ka Bībele ir sarežģīta grāmata. Ne visas lietas tu uzreiz sapratīs. Un arī kā pieaugušam kristietim Būs lietas, kuras būtu grūti saprast. Un tev vajadzēs ieguldīt laiku un enerģiju, lai studētu Dievu vārdu. Un Bībelē nevajadzētu būt kaut kam, ko mēs atstājam visu mājā, visu nedēļu un tikai paņemam uz draudzes svētdienu. Ja mēs tiešām esam kļuvuši kā mazi bērni, mēs kārosim pēc šī tīrā, garīgā piena. 1. pētera vēstulē, 2. nodaļā, Mēs lasām, tad no atmetušu visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības. Kārojiet, kā pat labam piedzimuši bērni, pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābt, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Treškārt, mums ir dots dēls. Ja kā cilvēks Jēzus nāca uz šo pasauli kā mazs bērns, tad kā Dievs viņš vienmēr ir bijis Dieva dēls. Jāņa ja viens viens mums ir teikts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un 14. pantā vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimšā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jēzus bija iesākumā pie Dieva, un viņš bija Dievs. Viņš nekad, nav, viņš nekad nebeidza nebūt par Dievu. Viņš nekad nebeidz pārstāt būt par Dievu. Viņš vienmēr ir bijis Dievs, viņš vienmēr ir Dievs, viņš vienmēr būs Dievs. Un atšķirībā no tā, ko mūsdienās māca daudzas reliģijas, ka Dievs tika radīts tāpat kā visi citi, tā nav patiesība. Dievs vienmēr ir bijis mūžīgais Dievs. Mihas 5. nodaļā, 1. pantā mēs lasām, bet tu Bētlēm efratā, kas esi maza starp tūkstošiem, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izrēlā, un kura izcelšanās meklējums sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. Tas vārds, ko Bībeles teologi lietoja, ir inkarnācija, kā Dievs, Jēzus vienmēr ir pastāvējis. Taču, kad viņš nāca uz šo zemi, viņš uzņēma fizisku ķermeni. Mēs zinām, ka trīsvienība sastāv no Dieva tēva, Dieva dēla un Dieva svētā gara. Tie nav trīs dievi, tas ir viens dievs, kurš ir izpaudies trijās personās. Jāņa 3.16 ļoti labi zinām raksturvieta, ka Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Un ja šis dēls ir patiesi dots mums, tad mēs būsim devuši sevi šim dēlam. Ja šis, diel, ja šis dēls ir dots tev, tad tu būsi atdevies šim dēlam. Vai tu vari teikt, ka tava dzīve ir pilnībā nodota Jēzus rokās? Romiešiem 12.1. Pāvils mūs mudina: Es lieku jums pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu dievam patīkamu upuri. Tālā ir jūsu garīgā kalpošana. Neviens mēs neesam pelnījuši dievu žēlstību. Žēlstība ir tad, kad mēs saņemam to, ko mēs neesam pelnījuši. Žēlsirdība ir tad, kad mēs nesaņemam to, ko mēs esam pelnījuši. Jo tas, ko mēs esam pelnījuši, ir saņemt sodu par mūsu grēku, jo mēs esam grēkojuši. Un Pāvils saka, Dieva žēlstības vārdā nododiet sevi par dzīves dievam patīkamu upuri. Tad, kad tu saproti savu grēcīgumu, kad tu saproti savu grēku Dievu priekšā, un tu saproti, ka Dievs ir svēts Dievs, un saproti Dievu žēlstību, tā būs tava atbilde, ka tu vēlēsies pienest savu dzīvi Dievam un teikt Dievam, šeit es esmu, lieto mani, sūti mani, kā iesai saka. Tāda ļoti sena dziesma to pasaka šādi. Ko dosim mēs, ko dāvāsim tev? Saņem mūs pašus par dāvanu sev. Tu negribi mantas, ko pasauli dod, bet sirdiņš šķīstu, kas godā tev prot. Tad saņem nu sirdis par upuri vēl. Mēs dodam tās labprāt, jo tev mūs ir žēl, un dari tās svētas un līdzīgas sev, jo tad vien mēs mūžīgi patiksim tev. Tas, ko Dievs vēlas no mums, ir mūsu sirds. Dievs nevēlas mūsu darbus. Jā, darbiem ir vieta kristiešu dzīvē, taču mūsu garīgā kalpošana ir, ka mēs pienesam pašu sevi. Un mēs sakam Dievam, šeit es esmu, lieto mani. Ja es teicu Lūkas 9. nodaļā, 23. pantā, ja kāds grib man sakot, tad tāds, lai aizliedz sevi ikdienas, ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs. Bet kas savu dzīvību manas dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kristiešu dzīve nav tikai tad, kad tu noskaidro kādu lūkšanu vienreiz dzīvē. Kristiešu dzīve ir, ka tu pieņem lēmumu, aizliet, noliet sevi, ņem savu krustu un sakot Jēzum. Dievs mums neapsola, ka šī dzīve būs viegla. Kā kristiešiem ļoti bieži ir tā, ka nekristiešiem iet daudz labāk nekā Dieva bērniem. Un Jēzus teica, ka jums būs vajāšanas. Jēzus teica, nebrīnies, ka visi cilvēki tev ienīst. Jo ja viņi ienīda Jēzu, viņi ienīdīs arī Jēzus sekotājus. Un kā kristietim tev būs jāstājas pretī kārdinājumiem. Tev būs jāsaka nē grēkam. Tev būs jāpastāv par Jēzu, kaut neviens cits nepastāvētu par viņu. Tev pat nākties atdot savu dzīvību par Jēzu. Daudziem no mūsu brāļiem un māsām pasaulē tā ir realitāte katru dienu. Daudz, kur apliecina Kristus vārdu, viņiem nāks samaksāt ar viņu pašu dzīvību. Mēs Latvijā īstenībā nesaprotam, ko nozīmē vajāšanas. Mēs domājam, ka mūsu vajā, ja mūs uzliek nodokļus mazliet lielāks. Bet daudz brāļu un māsu samaksā ar savu dzīvību par to, ka viņi vienkārši apliecina piedarību Kristum. Lūks 14. nodaļā no 28. panta Jēzus saka, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Jo kurš jūsu starpā, kas gribētu celt torni un pa priekš neapsēstos, lai apreitinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba veikšanai. Lai vēlāk, kad viņš jau ir līdz pamatu un nevar to pabeigt, viss, kas to redz, nesāk zoboties. Sacīdam, šis cilvēks iesāga gan celu, bet nevarēja darbu vest līdz galam. Vai arī kurš ķēniņš, kad grib iet karot pret otru ķēniņu, papriekš neapsēdīsies, lai apspriestos, vai viņš ar saviem desmit tūkstošiem varēs stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 tūkstošiem. Un ja nē, viņš kamēr vēl tas ir tālu sūtīs vēstnes, lai lūgtu mieru. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Ko jēž šeit saka? Ja tu neienīsi savu māti un tēvu, brāļus un māsu, nevar būt mans māceklis. Vai mums būtu jāienīst sev tuvu cilvēku? Nē, jo Jēzus teica, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Bet Jēzus saka, ka mūsu mīlestībai vajadzētu būt pret Dievu tik daudz lielākai, ka mūsu mīlestība pret citiem izstās kā ienaids. Ja mums ir jāizvēlas starp Dievu un to, ko saka citi cilvēki, mēs vienmēr izvēlētos Dievu. Citiem vārdiem sakot, viss, kas tev ir un viss, kas tev pieder, un viss, kas tu esi, tagad pieder Dievam. Tavs laiks vairs nav tavs laiks, tas ir Dieva laiks. Tava nauda vairs nav tava nauda, tā ir Dieva nauda. Tavas dāvans un tava talanti vairs nepieder tev, tie ir Dievam. Taču varbūt tu teiksi, bija laiks, kad es degu par Dievu. Bija laiks, kad es lasīju Dievu vārdu trīs stundas dienā, es lūdzu, es kalpoju Dievam, man bija šī deksme, bet varbūt tagad tev ir ienākusi tāda remdenība. Varbūt tu neesi vairs tik ciešās attiecībās ar Dievu. Un ja tā ir tava situācija, es tev vēlos dot trīs atmodas 3a, atmodas 3a no atklāsmes grāmatas. Atklāsmes otrajā nodaļā Jēzus šeit raksta Efezes draudzē, kur bija atstājis savu pirmo mīlestību. No 4. pānta mēs lasām, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Tad no nu atceries, no kā tu esi atkritis, nožēlo grēkus un dari tos darbus, ko iesākumā bija apņēmies. Atmodas pirmais sā, atceries. Vecajā tulkojumā ir teikts, pārdomā tas pats vārds. Atceries, no kā tu esi atkritis. Atmodas otrais sāla atgriezies, jeb nožēlo savus grēkus. Un atmodas trešais sāla atkārto. Dari tos darbus, ko sākumā bija apņēmies. Atceries, atgriezies un atkārto. Atceries, kuras bija tās lietas, kuras tu darīji kā jauns kristietis, kad tu tikko atgriezies. Ko tu darīji? Saka, no nu, es lasīju Dievu vārdu, es lasīju daudz, es lasīju 30 nodaļas dienā. Tad sāc atkal lasīt Dievu vārdu. Ko vēl tu darīji? Nu, es, es nācu uz lūkšanu vakariem. Katru reizi, kad durvis bija vaļā, es biju tur. Tad nāca atkal. Jā, bet man negribās. Dari arī tad, ja tev negribās un tev gribēsies. Atceries, atgriezies un atkārto. Bet varbūt šodien teiks, ka tu nemaz nepazīsti šo dēlu, par ko mēs runājam. Varbūt tu mums saki, ka tu nemaz nepazīsti šo Dievu, par ko mēs šodien runājam. Dievs teica Ādamam, viņš jautāja Ādamam, kad Ādams bija krītis, kur tu esi? Varbūt Dievs tev jautā šodien, kur tu esi? Kur tu esi attiecībā pret Dievu? Tikai tāpēc, ka es esmu šeit draudzē, vēl nenozīmē, ka es esmu kristietis. Tikai tāpēc, ka es stāvu šeit priekšā un dalos ar vārdu, vēl nenozīmē to, ka es esmu glābts. Jēzus nāca uz šo zemi tikai ar vienu mērķi, un tas bija meklēt un glābt pazudušos. Jēzus piedzima, lai nomirtu. Un tieši tāpat kā Jēzus teica Nikodēmam, tev ir jāpiedzims no augšienes. Taču ir kāda ļoti milzīga problēma. Kaut kas, ko mēs neviens nevaram atrisināt ir viena ļoti, ļoti baisa lieta. Un tā ir šāda, ka Dievs ir labs. Teiks, kas tur slikts, ka Dievs ir labs? Jo mēs nesam. Un ja mēs neesam labi, ko labām dievam vajadzētu darīt ar mums grēciniekiem? Bija kāds cilvēks, kurš bija ļoti bagāts. Viņam ļoti daudz kas piederēja, un vienu dienu viņš nāca pie Jēzus Viņš nāca pie Jēzus, viņš nometās Jēzus priekšā ceļos, viņš teica, labais mācītāji, ko man darīt, lai iemantotu debesu valstību? Ziniet, ko Jēzus viņš atbildēja viņam? Viņš teica, kāpēc sauc mani par labu? Viņš teica, tu zini baušļus, te nebūs nokauts, te nebūs nogalināts, te nebūs laulība pārkāpt, te nebūs dod nepatiesas liecību. Un šis cilvēks, viņš atbildēja Jēzum, viņš teica, sacīts darīts. Visu to esmu darījis jau kopš bērnības. Neviena balsa nesu pārkāpis. Un, ja es pastījās uz viņu, viņš teica, viens lietas tev trūkst. Pārdod visu, kas tev ir, atdod nabagiem un nāc sako man. Un viņš aizgāja noskums. Jēzus mazliet palaboja viņa uzskatu par vārdu labs. Viņš vēlējās attaisnot sevi un teikt, ka es esmu turējis visu bauslību, es esmu ievērojis visus baušļus, taču Jēzus viņam parādīja, ka viņš nebija ievērojis pirmo bausli. Tev nebūs citus dievs godāt. Jēzus parādīja, ka nauda, jeb ja manta bija šī cilvēka dievs. Vai tu esi ievērojis dievu baušļus? Es neesmu. Pāvils teica, es esmu vislielākais no grēciniekiem. Es esmu pārliecināts, ka viņš to teica tikai tāpēc, ka es vēl nebiju piedzimis. Mēs visi esam grēkojuši. Bet klausies tikai tāpēc, ka mēs nespējam turēt Dievu baušļus. Dievs nesamazina prasības. Tikai tāpēc, ka mēs nespējam tos ievērot, Dievs neatceļ bauslību. Un Bībele ļoti skaidri saka, ka sots par grēku ir mūžīga elle. Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš tiesās pasauli. Tajā pašā nodaļā, kur mēs lasām par Dieva mīlestību, Jāņa 3.16. Tajā pašā nodaļā 36. pantā ir teikts, ka katrs, kurš Dieva dēlam neklausa, Dieva dusmība paliek uz viņu. Tur ir teikts, ka tam, kurš netic, ir jau savu spriedumu dabūjis, jo viņš nav ticējis Dieva vienpiedzimšā dēla vārdam. Un tanī dienā mums būs tikai divas iespējas. Vai nu mēs samaksāsim par saviem grēkiem, pavadot mūžību ellē, vai arī mēs ļausim, lai Dievs lai Jēzus paņem mūsu grēkus. Un Dievs ir sūtījis glābēju. Jēzus nāca uz šo zemi, un viņš nodzīvoja tādu dzīvi, kādu mēs nekad nespējam nodzīvot. Viņš nevienu reizi negrēkoja atšķirībā no mums, un tad viņš brīvprātīgi aizbāja, aizgāja pie krusta un samaksāja par mūsu grēkiem. Un tas, ko Dievs prasa no mums, ir, lai mēs atgrieztos no grēkiem un likt savu uzticību uz Jēzu kā savu kungu un glābēju. Pirmie vārdi, ko Jēzus teica, uzsākot savu kalpošanu, bija šādi. Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēlīju. Jēzus saka, atgriezieties no grēkiem. Ko nozīmē atgriezties? Atgriezties nozīmē apgriezties. Ja es dodos vienā virzienā, ja es dodos projām no Dieva, un es dodos pretī grēkam, un es apgriežos, un es tagad dodos pretī Dievam un projām no grēka. Un otrkārt, ticiet uz evaņģēlīju. Evaņģēlījis ir labā vēsts. Pāvils mums atgādina evaņģēlīju 1. korintiešiem 15. Pāvils raksta brāļus, jums atgādina evaņģēlīju, ko jau esmu pasludinājis un kurā, kur jūs esat, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es to jums esmu pasludinājis. Citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. Jo es jums visu pirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš apraks un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Vai tu tici evaņģēliem? Un klausies, kad tu liksi savu uzticību uz evaņģēliju, Dievs tev dos spēku atgriezties. Mēs nevaram paši aizgriezties no grēkiem. Tas ir Dieva darbs. Dievs mums dod aizgriezties no grēkiem. Ir tikai viens ceļš pie Dieva. Ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie tēva, kā tikai caur mani. Un ja tu neesi vēl līdz savu uzticību uz Kristu, Es tevi iedrošinu darīt to, ko Jēzus teica. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēlīju. Lūksim. Debes Tēvs, mēs Tev vēlreiz pateicamies par Tavu neizsakāmo dāvanu, par Tavu dēlu Jēzu Kristu. Kungs, un es lūdzu šodien, ja ir kāds šeit, kurš vēl Tevi nepazīst, Kungs, lūdzu, ka tu dotu ticību un atgriešanos. Kungs, ka tu pārliecinātu par grēku, tiesu un taisnību. Kungs, tev paldies, tev, ka tu mūs esi mīlējis un atdevis savu vienpiedzimušo dēlu. Un, kungs, lūdzu, kad mēs ietu mājās, mēs, mūsu dzīves būtu izmainīts, un mēs varētu pilnībā nodot savas dzīves tev. Mums paldies par šo laiku, ko mums esi devis. Kungs svētīja katru. Paldies Tev, Jēzus, Jēzus Kristus vārdā mēs to lūdzam. Amen.